insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro nshuti namwe mwese mwahisemo radio isanganiro shalom amahoro y'imana ndabaha n'ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana uno munsi n'abatumire bacu tugira turabire hamwe icyo kogwa mu kurera neza abana hisunzwe ibitabo byeranda hamwe no kubarinda ibiyayura mutwe n'ubuhumbu iryo bwirizwa rero eh, rirafasha cyane rwose mu bijyanye n'indero y'abana ko umwana kuva akiri muto bamwigisha gusonera ababyeyi tugiye mu gitabo cy'amategeko igabane cya gatandatu kuva ku murongo wa gatandatu gushyirwa ku murongo w'indwi eh, handitse ngo ayo majambo ndagutegetse uzoyigisha abana bawe ni ukuvuga ababyeyi rero barasabwa ko aya mabwirizwa imana ihaye abantu abantu boyigisha cyane cyane ababyeyi boyigisha abana babo hacaza rero nko muri ayo mabwirizwa ibindi ababyeyi baza barigisha abana nk'ibi ngo ntuzokwice eh, kuva umwana akiri muto ukamwigisha eh, kutica udukoko duto duto no mu migenzo y'ikirundi birimwo aho umwana bamuza kwica umuserebanyi mbere gacye bashyira ko bati nyoko wawe acika amabere ibyo byose byamuka muri aya mabwirizwa ntiwice kugira umwana umwigishe kuva akiri muto no kutica udukoko duto duto hakaza rero n'ayandi mabwirizwa ntuzosambane ntuzokwibe ntuzobeshe kuri ico kibazo nyene co guha abana indero hisunzwe ibitabo vyeranda pasitori Vital Nshimirimana arongoye ishengero Jehova Rafa ryo mu Kanyosha agira ati abana nibashira umutima mu gutozwa indero nziza nayo abavyeyi batoza indero nziza abana babo ibitabo vyeranda biravuga cyane amajambo menshi yo gutozwa indero kw'abana ariko kandi ntibivuga gutozwa indero kw'abana gusa natwe turi abana b'Imana dutozwa indero n'imana ariko cyane cyane kuri aya majambo avuga gutozwa indero kw'abana urabye mu gitabo salomo yanditse cy'imigani cumi n'icyenda ku mirongo ibiri n'indwi haravuga ngo eh, mwana wanjye reka kurinda kumviriza gutozwa indero nziza eh, ni ukuvuga ngo imigani ivuga ngo ntarinde gutozwa indero ariko wenyine abeho ashobora kwitoza kubaho afise indero nziza kandi mirongo ibiri na kabiri mu migani gatandatu toza umwana indero akwiye kwamana ni ukuvuga ko umubyeyi Eh, cyane twebwe ababyeyi dukwiye gutoza indero abana bakwiye kwamana bakwiye kugenderamo eh, bakwiye gukuriramo hanyuma mu migani mirongo ibiri na gatatu cumi na kabiri naho havuga ngo shira umutima ababyeyi n'aho bavukiye nibyo biheza bikerekana indero abana bazogira twisunze ibitabo byeranda uburyo bw'ingene abana bashobora gutozwa indero nk'uko ibitabo vyeranda n'ubuhanuzi bwavuye mu ijuru n'amajambo y'uhoraho yaje mu isi kumurikira abantu no kubayoborera mu buryo bwiza bwo kuba ku isi kuyitunganya neza uhoraho rero nawe arazi ibiringo abantu bagenda baracamwo igihe cyumuntu kuba umwana kuba uwo kuba umutama nicyo gituma rero ijambo ry'imana ryaragiye riravuga ku bijyanye n'ibyo biringo byose abantu bagenda baracamwo uburyo bw'ingene bashobora kubyifatamwo bo nkabo canke Eh, aba bajejwe kugira ngo ca ijambo ry'imana ritumbereye yuko isi abantu boyibako neza impore impundamarembe byoshobora gukunda nicyo gituma rero ijambo ry'imana ryaravuze nka kurya kuntu yesu bamubajije ibijyanye, n'umukuru mu bwami bw'ijuru yazanye akana gato agahagarika hagati yabo arababwira ati nimuticisha bugufi nk'aka kana gato ntimuzoruha muronka ubwami bwo mu ijuru kuko ubwami bw'ijuru ni abicisha bugufi nk'abana bato rero abana bato bavukana indemo ya isisilamu yo kuba abicisha bugufi abagororotsi abayisilamu mu yindi mvugo intumwa eh, y'imana carabandanya ati abawahu abavyeyi rero umwana avukiyemo we aba yavutse ari umugororotsi ari umwicisha bugufi mugabo abavyeyi avukiyemo miriye avukiye avukiyemo abarezi avukiyemo bamwakiriye bagiye kubana nabo nibo ba mbere yuhawidani niba ari abayahudi baca bamuhindura kuba umuyahudi niba aba awu yunasirani niba ari abakirisu baca bamuhindura kuba umukirisu awu magisani ariko niba ari abapagani kandi baca bamuhindura kuba umupagani mugabo murumva ngo ijambo ry'imana ryerekana neza yuko kameremere k'umuntu avuka ari umugororotsi ari umwicisha bugufi hanyuma aho avukiye n'ababyeyi bamubyaye ibyo umwana asanze barimwo kuko aca byonka mu maberebere aca abibamwo akabikuriramo akaba ari byo akura abona nibyo bishobora kumuhindura bikamukura muri ya nzira eh, y'ubugororotsi bica bisigura rero neza yuko ingingo ya mbere yo gushobora gutoza indero abana ni uko ubwa mbere ababyeyi bamubyaye bo nyine ubwabo bategerezwa kuba bari mu ndero nziza kugira ngo umwana avukire muri iyo ndero icya kabiri ni uko ikibano umuryango cyangwa ababanyi aho umwana avukiye hagomba kuba ari ahantu hari imico myiza hagengwa n'indero nziza ibi bikaba ari byo bya mbere bitangura gufasha umwana akiri muto kugira ngo akure abona imyifatire myiza indero nziza gutyo agashobora kugororoka uko rero ku ijambo ry'imana ryerekana ko eh, kiremwa muntu wese avukana indemo yo kuba umwicisha bugufi isisilamu kandi akavukana indemu yo kuba umugororotse aho avukiye ababyeyi bamubyaye nibo rero bashobora kumuhindura niba ari abayahudi akaba umuyahudi niba ari abakirisu akaba umukirisu kuko hari ikintu cyitwa uruhara rw'umwe wese mu babyeyi mu bijyanye n'umugigwa ubwa mbere w'uko umwana azovuka hari ikintu cyitwa al abu yabda amashuru al usra umubyeyi w'umupapa niwe atangura umugambi ujyanye no kubaka urugo hanyuma akagenda kurondera umugeni bazokubakana kugira ngo rero umwana cyangwa abana baza baronke indero haca haza ikintu kivuga ngo ikhtiyaru lahu husnul umu ni uko umupapa cyangwa umusore agiye kurondera umugeni bisabwa ko acyarondera umugeni ameze neza w'intungane akitonda kugira ngo aronke nyina w'abana biwe mwiza azoshobora kurera abana biwe neza yubaha imana azi imana asenga imana urumva ngo iyo bitangurira kugira ngo indero y'abana iboneke ijambo ry'imana ryerekana ko bitangurira kuri ujya mugambi umupapa cyangwa umusore aba atanguye wo gushobora kujya kubaka ugwiwe kubanza kuraba uwo bagiye kubakana ninde mbega azomufasha gushyira mu ngiro ibijyanye n'umugambi wo kurera abana no kubatoza indero nziza hanyuma ikigira kabiri kandi mu bishobora gutuma abana baronka indero nziza nk'uko ijambo ry'imana ribyerekana ariko ikintu cyitwa ikhtiyaru lahu husnul ismi abana bategerezwa guhabwa amazina meza iyo bamaze kuvuka harya bakivuka abana bategerezwa gutorerwa amazina meza kuko izina umubyeyi yise umwana wiwe ni nk'igisabisho umubyeyi aba amusabiye eh, aba asabiye umwana wiwe ku mana rero umwise izina ryiza iryo rirashobora kumukurikira kuko ni nk'igisabisho wamusabiye akaba mwiza mugabo umwise izina ribi ariko usanga ntiuranyegetse agatima urandyohera by'ukuri pe ikiganiro ni isobanuro y'ijambo ry'imana aho uno munsi turi turabira hamwe n'abatumire bacu uko abana bohabwa indero bakarindwa ubuhumbu n'ibiyayuramutwe hakoreshejwe ibitabo byeranda Pastor Vital Nshimirimana agira ati mu kurinda abana ubuhumbu n’ibiyayura mutwe ababyeyi bobanza kubabera akarorero keza ica mbere na karorero keza batwerekana nanjye ndi umubyeyi kuko hari gihe usanga narababaye ejo bundi ndiko ndahanura umwana arambwira ngo pasite ikintu mpanura ndacumva ni cyiza ariko data nta ndero nziza duha afise indero mbi arasambana mbe twe tworoha gukora ibyaha gute kandi abarundi nabo baravuze ngo umwe ruva ibikuru ugakwira hose nimba babona se anywa inzoga agataha saa cyenda y'ijoro saa munani y'ijoro uzobwira uwo mwana ngo areke kunywa ibibera umutwe gute nasaba inywa ntibamubona nta abatoza batoza canke nyina ubwiwe nawe ubwiwe ibyo babona nyina akora nta karoro keza bica bigorana ariko iyo babona aba barongoye ababyeyi babo babibarutse babanye neza barikubita agashi naho baciye barabwira ngo ariko mwabana nubwo muri muri bibintu ababyeyi banyu siyo ndero babatoje bigabatuma bashobora kugaruka kenshi na kenshi ni imyanya iri kirabura mu babyeyi cyangwa natwe ubwacu indero zitari nziza twereka abana bigatuma abana bacu bamwe bariko barishora mu bitagira ikimazi bivanye n'imico itari myiza ibyo si ntitudeha kubivuga turabibona kenshi mu miryango aho usanga abana bashobora kurondera indero y'abavyeyi bakayibura bakarondera imyanya y'abavyeyi ko baza kuganira nabo bakayibura kandi cyane cyane abashinga ntahe nibo bafise ijambo rikomeye gusumba n'abamama babo nibo bafise igitsure gikomeye ariko iki gihe abapapa arava ku kazi guhera ku itariki imwe gushaka ku yindi tariki guhera mu kwa mbere gushika mu kundi kwa mbere ava ukaza atonda mu kabare agataha abana baryamye bakabyuka baturumbuka bajya ku ishuri ntazomenya umwana yagwaye gutya ntazomenya umwana atahaye amasaha ntazomenya umwana wiwe ngo ameze gutya nivyo biriko biratuma abana bacu benshi bagwa mu makosa ariko kandi hari n'ibiriko biratwara abana kugendana n'urunganwe rubi eh, rwamaze guta umurongo yego nabo bufashwa gute aba bana mu gufashwa njyewe muramvuga icya mbere reka tuba ntihabanze hafashwa ababyeyi hmm. ni ukuvuga ngo abana baratwigira ko ariko kandi n'ayo makosa abapapa n'abamama bamwe bariko barakora bigatuma abana badahindura guhinduka urabye mu guca intimba Yeremiya yanditse in gatanu indwi havuga ngo ba data bakoze ibyaha ndetse bamwe ntibakiriho twasuye ko n'ibiga bitanyo byabo ni ukuvuga ngo hari amakosa abagabo nabo ariko barakora batakwezwe ariko arakarande cyangwa akaronda karonda imiryango n'abamama uko nyine hanyuma rero eh, twari tugenda muri twebwe tuvyara abo bana kugira ngo batubone ko akaroro keza hama tubone kubigisha kuko iyo ugiye kubwira umwana ati ntiwibe nawe wiba wumva bica biherera he nayo patiri kariyope bazi twinshi na bavuga ko abana bw'abo banza bakabona ingaruka mbi ziterwa n'ibiyayuramutwe n'ubuhumbu icyo nubanza kuvuga umuntu ateza kubanza kubona ingaruka mbi mutwe n'ubuhumbu nk'akarorero turabona mu gitabo cy'imigani Gabone cya mirongo irindwi umurongo wa mbere bavuga bati umuvinyu utera ugushinyaguriza abandi ikinyobwa gikaze nacyo ukuyogora uwubizimiriyemo naheza ngo agire ubwitonzi cyangwa mu ikete umutumwa paul yandikiye abanyefezi igabane cya gatanu umurongo w'icumi n'umunani handitse ngo nimureke kuboregwa umuvinyi kuko uvamwo ubuhumbu eh, kubagurira ibintu birenze urugero bizimbye cyane aho usanga umwana afite nk'amafaranga menshi eh, acajya muri ibyo by'akaboregwe ibyayuramutwe ugaca usanga abandi bana nabo bakenye bagomba kuronka ibyo bintu abandi bana bafise baciye mu nzira z'ubuhumbu nicyo gituma nk'ijambo ry'imana risaba ababyeyi kwigisha kandi bakanigishwa akamaro uwo ari we wese mu banyamuryango se wabo nyinabo umva ngo abana bakiri bato bakigishwa akamaro k'uwo ari we wese babona e kugira ngo bagire urukundo rwo gushobora gukunda ababyeyi imbere yuko baza gukunda abandi bantu bo hanze bamaze kumvamwo kwiyumvamwo akamaro ko gukunda ababyeyi n'abanyarugo n'abanyamuryango babo hanyuma ibyo gukunda abantu bo hanze bize bize mu nyuma mugabo batanguye kumenya akamaro no gukunda ba bavyeyi eh, canke abanyarugo canke abanyamuryango muryango eh, na cyangwa bibuse hanyuma igice gikurikira eh, ijambo ry'imana rirerekana neza yuko eh, uko ababyeyi boca bahagarara rero icyo cya mbere bamaze kugikora haca haza ikintu kivuga ngo wasiyatuhu limusharakati azumara aberar ugushobora uguhanura abana uguhanura abana ko bogira abagenzi beza abantu beza abana beza b'intungane abana bubaha imana akaba ari bo baba abagenzi babo hagaca habaho wa ibaaduhu an isu hagaca habaho ukurinda abana abagenzi babi baba arabo ku ishuri baba arabo mu kibano umuntu akagerageza kurinda abana biwe kugira abagenzi babi ariko akamuhimiriza hageze ko agira abagenzi atore abagenzi beza umwana akagira abagenzi beza bagendana eh, bavuga neza bubaha bubaha eh, kumbure basonera bafite urupfasoni abo nibo nibo bagenzi nicyo kintu ugira kabiri kuko umwana ni ngombwa agira abagenzi rero hatuzwa guhaguruka ikintu kivuga ngo kuraba abagenzi umwana afise kuva akiri muto ni bande rero nibo baronsa kuba bafite abagenzi beza batajya muri iyo migigwa y'ubuhumbu mutwe nta nkeka ko abana bazo babeza mugabo niba bareka uko oye gusa bakihitiramo abagenzi aho uzosanga ugasanga umwana afite imyaka cumi mugabo yamaze gutangura bagenzi kuzana bagenzi b'abanywa rumogi umubyeyi utazi iyo bavuye bafise impuzu bambaye impuzu zitabaguritse bambaye imishatsi umengo n'abasazi wewe ukarerekera abana bakagira bagenzi nk'abo bakaza no mu rugo ntubakankamire ntubigishe ntugirike muri uwo mwanya uba wewe wenyine ari we wafashe iya mbere mu gutuma abana bawe bajya mu buhumbu mugabo hagararira kuri icyo kintu abana bawe ubarinde kugira bagenzi babi no mu ijambo ry'imana biratubuza kugira abagenzi bagenzi babi hariho abantu b'abavugabutumwa abantu b'abakozi b'imana abasheha abarimu abasitavi eh, abigisha iby'imana abo n'abantu bobo kubera ibanga bafise baba bararisohokeye baragigiye bafise uburenganzira bwo kwiyegereza umuntu uwo ari we wese kubera ko baba bazi ingene baba ariko baramukuba n'ingene baba bariko baramukwegakwega kugira ngo bamuzane mu byiza bamukure mu bibi mugabo ku bana bato nk'abo n'ikibazo gikunze kwibonekeza kenshi y’abana bavutse mu miryango yitwa kwisenga cyangwa y'abakozi b'imana bakuze baca bakubagana cyane inzira yo gusenga mirena minitegeka nije nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro shimiye mwebwe mwese mwari mugiteze yompi naho ubutaha mugira uwa mungu mwiza insobanuro y'ijambo ry'imana